ऐं पैगुंबर नूह जे क़िसे खे यादि कर जॾहिं उन्हनि पैगुंबरनि खां अॻु दुआ घुराई तॾहिं संदसि दुआ क़बूल कईसूं पोइ खेसि ऐं संदसि घर वारनि खे वॾी ओखाई खां बचायोसूं